50 languages. 73 73 73ได้รับ อนุญาต ได้มีตา g i โตขติมามีตา g i โตขติมาคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ tohid sa juba autoga sõita , tohid sa juba autoga sõita , คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ tohid sa juba alkoholi juua , tohid sa juba alkoholi juua , คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ tohid sa juba üksi välismaale sõita , tohid sa juba üksi välismaale sõita , อนุญาต ได้ตกติมตกติมเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะตอฮิมเมซีนซุยเซตตาตอฮิมเมซีนซุยเซตตาตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะตุกิบซีนซุยเซตตาตอฮิบซีนซุยเซตตาจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ tohib siin krediitkaardiga maksta? tohib siin krediitkaardiga maksta? จ่ายเช็คได้ไหมคะ tohib siin tšekiga maksta? tohib siin tšekiga maksta? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ tohib siin ainult sularahas maksta? tohib siin ainult sularahas maksta? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ tohin ma hetkel helistada , tohin ma hetkel helistada , ขอถามอะไรได้ไหมคะ tohin ma hetkel midagi küsida , tohin ma hetkel midagi küsida , ขอพูดอะไรได้ไหมคะ tohin ma hetkel midagi öelda , tohin ma hetkel midagi öelda , เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ ta ei tohi pargis magada. ta ei tohi pargis magada. เขานอนในรถไม่ได้ ta ei tohi autos magada. ta ei tohi autos magada. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ ta ei tohi ronkijaamas magada. ta ei tohi ronkijaamas magada. เราขอนั่งได้ไหมคะ tohime me istuda , tohime me istuda , เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ tohime me menüüd saada , tohime me menüüd saada , เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ tohime me eraldi maksta , tohime me eraldi maksta